Hello, hello, hello, mirëmëngjesi, mirëmëngjes, mirëmëngjes e mirë se vini në klubin e mëngjesit. Sot është ditë e hënë, data është mm. 5 mars Guillermo del Toro ah, mhm. dhe gjitha këto faqe që po shtyp tani më çojnë asnjëra s'më çon aty ku dua. A ja, kjo po ndoshta. E gjeta. Se doja që ta vjen uh, Ja një sekundë, ja e rregullova, tani e kam bërë këtu. Po, është një fantazi. Mhm. Sikur qeveria ka kapur një monstër diku andej nga Amazonat e Brazilit. Edhe ky është një mashkull, si të thuash. Një krijesë e çuditshme dhe Eliza është pastruese te këta laboratorët ku mbahet kjo krijesa. Mbahet në një akuarium gjigant sepse është qenie nënujore. Mhm. Mm Edhe ka dhe ca fuqi. Si me dash, pak a shumë si një alien, sepse njeriu s'e ka takuar asnjëherë më parë këtë. Mm. Dhe kjo vajza është shurdhe. Jo, ajo dëgjon kam përshtypjen apo s'flet diçka e tillë. Siç as ai nuk flet. Edhe kjo në një farë mënyrë e kthehet në gjuhën e tyre për shkak se ata nuk flasin. Se ai s'flet dot kurse kjo Gjithashtu. Dhe bie në dashuri me të. Mm -hmm. Dhe duke marrë vesh që planet ndaj krijesës janë ogurzeza. Sepse ky tipi e ke parasysh këtë. Tam. Është shumë i keq. Ka gjithmonë. Duhet. Ajo mundohet që ta çlirojë. Kjo është pak a shumë e gjithë gjëja. Mhm. Mm Por uh, si hyrushe duket kështu. Ashtu është? Më duket se po, po. Muzika më bëri përshtypje. Ishte e mirë muzika. Se është kështu edhe është e vendosur në vitet po themi 50, nuk është tamam në kohën tonë. Kështu që është edhe pak retro në atë. Teknologjia është e asaj kohe. Agët janë akoma shumë të trasha, siç sapo pashë. Po filmi është i mirë. Filmi është i mirë. Kështu që edhe filmi i vitit siç u vendos. Mbrëm. The Shape of Water. Mm. Edhe ky djali fitoi. Gary Oldman, që e kishin merak shumë njerëz që fitonte po. Rol, kështu që e meritonte. Ishte e gjitha tek maska, kam përshtypjen unë. Po dhe ai është aktor i mirë. Ai është. Ose mua më pëlqen shumë. Ai është mizeri kështu si njeri. Po ta njohësh, por uh, si aktor Gary Oldman. Po, okay do thosha. Ka fituar disa, domethënë, filma janë shpërndarë ato çmime Do i tregojmë njërën bas tjetërës pas pak tek Kripa e mëgjesit Po Gary Oldman fitoi aktori më i mirë Super Dhe kjo ishte e rëndësishme Ça kemi tjetër Jeri? Aktorja më e mirë që ishte aktorja e uh, Three Billboards po. Tani ia harrova emrin Ajo po, ka... është shumë interesante si aktore uh, Sam... Dhe jo për herë të parë, madje Apo jo, si e ka harrova. Do të ta them unë. Okej. Okay. Domethënë, do të na e thoni. Neve dhe do ta ashtu. Kur ta nxjerrim listën këtu. Tiri, atëhere. Frances McDormand. Hm? Po, që është, ajo është e njëjta që ka qenë edhe tek uh, Fargo, apo jo? Pam. Luante te Fargo shumë vjet më parë. Pam. është super aktore. Frances McDormand. Po, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ishte njëri ndër filmat pretendentë në fakt për të fituar. Nuk do të fitonte Call Me By Your Name, filmi me një romancë pam. Ë, uh, midis një djali të ri dhe një burri të, të ri, kam përshtypjen. Unë s'e kam parë akoma atë filmin, po thonë është një film i shkëlqyer. Realisht dhe nuk mund të fitonte sepse vitin e kaluar ishte mm. fitues Moonlight pa. Po. dhe ai me një tematikë të një romance gay. Gjithashtu dhe kritikët thoshin se nuk mund të ketë dy filma që i bien të njëjtës këmbanë dy herë. Shyqyr me të tre, normal. Jo, po janë dy filma të ndryshëm, nuk janë filma që ngjajnë, janë dy shumë të mirë në vlerësimet që kanë marrë secili prej tyre. Unë dje u kënaqa sepse u futa në YouTube andej nga ora 8 mbasdite. Mm. Edhe nga 10 dola. Duke parë, duke parë po shikoja hapjet e e Oscarve. Ndër vite. Ndër vite. Mm. Billy Crystal me ato që ka pas bërë. Ëh. Uh, dhe gjithë këta të tjerët. U ktheva shumë mbrapa, domethënë shikoje Mel Gibsonin të ri, Mel Meryl Streep e re që Paska qenë te të gjitha ato, kam përshtypjen unë që janë bërë. Ndonjëherë që jam kënaqur. Unë në fakt i pashë të shtunën. Të shtunën në darkë. Pashë atë kur e ka bërë Ellen, ë ah. dhe sigurisht edhe u ktheva edhe tek tek Jimmy Kimmel që po e bënte për herë të dytë, bëri mbrëmë, bëri mhm. edhe një vit më parë. Atëherë kur ndodhi ajo. Ngatërrimi. Ngatërrimi i madh. Me ky që e tregonte se si Po e shikonte se si ishin ngatërruar gjë ashtu dhe tha, a mbase do vijë ai që e drejton do ta sqarojë. Pastaj u kujtova tha që e drejtoja unë, sepse ishte ulur, tregonte Jimmy Kimmel ishte i ulur në radhën e parë, sepse në fund fare mm -hmm. ishte planifikuar që aty do e mbyllte. i ulur në radhën e parë me Matt Damonin. Mm. Sepse kishin një skeç ata që zgjat, se ka filluar para ca vitesh. Ky me Matt Damon po ishte zhvilluar edhe gjatë natës aty, që nga fillimi. Se i bëri një koment ai kur e hapi. Edhe do të mbylleshin bashkë atje, kështu që ky ishte ulur, kishte dalë nga skena dhe po priste se kjo është e fundit me këtë mbaron. Shpallet edhe Best Picture edhe mbyllet nata dhe ky do thoshte atë linjën e fundit dhe do iknin në party. Të lumtur. Po. Kur u zhvillua e gjitha ajo skena e atij që kishte marrë, i kishin dhënë në fakt, zarfin e gabuar, por ai e pa, kur e hapi, që lexonte Emma Stone, La La Land. Tam. Por nëse do të ishte zarfi i duhur, nuk kishte pse thoshte emrin e aktores. Sepse kishte qenë zarfi që Emma Stone fitonte Best Actress, domethënë aktorja më e mirë, për mm. filmin La La Land. Dhe ky e pa. Dhe nuk e tha. Dhe ja dha asaj partneres që ta lexonte. U hutua. Por duhet të kishte, duhet të thoshte një sekondë. Më duket se, më falni, më duket se më kanë dhënë këtë. Një sekondë, s'është kjo. Sepse shikonte Emma Stone atje. Po La La Land. Kurse kjo, ngaqë ja tregoi kësaj kështu, kjo kujtoi se ky po e ndante me atë si gentleman kjo. Aq i kapi syri. La La Land, dhe vetëm sa e pa atje. Dhe Pastaj dolën këta që ishin u treguan shumë të mirë. Këta tipat e La La Land dhe gjëra që ndodhin. Thanë që ej, është Moonlight, është Moonlight, çuna ju keni fituar, nuk është shaka, ejani këtu. Është sa ndori atë ai. Edhe mbante këtë Oscarin në dorë që duhet ja jepte tani këtij burrit që po priste. Është jo vetëm për pak. Po. Të paktën E dëgjoi një herë emrin, po na më bë. E mori kështu atë. Po. Ja ndi vashje. Po është spektakël i madh. E shumë e kanë ndjekur 225 vende të botës. Dëgjova. Ë, uh, një herë ky Billy Crystal, Billy Crystal po shikoja se kush e ka bërë ndër vite. Mhm. Mm për Kimmelin ishte hera e dytë dhe ja dhanë 2 vjet rresht, ishte 2017-2018 e bëri tani prap. Ndoshta edhe për të korrigjuar atë gjën ose për t'i dhënë një për ta larë një çik po. Po s'ishte faji i këtij. S'ishte faji i këtij. Ajo që ndodhi, s'ishte faji i këtij, po. Billy Crystal e kishte bërë 9 herë. Aktori i komedisë po. Oh. Kjo është njëra nga herët, shiko një sekondë këtu. Mr. Billy Crystal. Kjo është në vitin 1992. Kështu që shumë nga këta aktorë duken shumë më të rinj se sa janë tani. Dhe filmi atë vit i madh ishte Heshtja e Qingjave, Silence of the Lambs, Hannibal Lecter. Oho. Doktori. Dhe kjo është hapja e spektaklit. Me Billin që vjen me maskën e doktorit mishngrënës Hannibal Lecter. Ti kisha harruar këtë fare. Kisha harruar këtë. Po pra. Po ti e ke pasur shumë gjebrec, është spektakli më i madh. Normal. Dhe sa herë që Bill Crystal ka bërë atë gjithmonë mbyll makinën. E ka kështu. Të nënta herët i bie pultit që s'e ka as në dorë. Por në këtë rast i shkon dhe i jep dorën Anthony Hopkins. Hannibal Lecter i vërtetë. Uh, muzika në sfond nuk e di. Është shumë e lezetshme. I'm having some of the Academy over for dinner. Care to join me? Do shtroj një darkë për disa Anytime i thotë dhe Good evening Shuk shuk Do të kemi pas pak klubin e mëngjesit miq të dashur me Jerin Do të kemi listën e plotë të çmimeve Oscar Kush fitoi mbrëmë e kush nuk fitoi Është koha tani për të dëgjuar frymëzimin e ditës sot dhe pastaj se si do të jetë moti, gocat e marrin nën kontroll. Atëherë shprehja e ditës për sot është nga Winston Churchill dhe është kjo. Sjellja është një gjë e vogël që përbën një ndryshim të madh. Kaq. E dëgjuat apo jo? Wow. Po. E shkurtër, por domethënëse. Shumë e mirë. Shumë e shkurtër. Jo, dëgjoje, dëgjoje edhe një herë sepse bëhet pak më e gjatë. Sjellja është një gjë e vogël që përbën një ndryshim të madh. Sjellja, zotri, është një gjë e vogël që përbën një ndryshim të madh. Mhm. Mm Eksaktësisht. Do të thotë që shumëçka varet nga ajo, po. Absolutisht po. Do të thotë s'është më aq e vogël. Duket sikur është, por jo. Jo, nuk është. Churchill. Mm -hmm. Churchill është uh, filmi për cilin Gary Oldman miq të dashur mori çmimin Oscar mbrëmë në Hollywood. Në këtë film, cilin unë kam pasur kënaqësinë ta shoh, zoti Oldman ka mishëruar disa muaj nga jeta e Winston Churchillit. Një personazh që siç tregon në këtë film është pak si Spartak Ngjela Në kuptimin që ca njerëz mendojnë është i ekzagjeruar Jo realisht E kupton nuk e marrin seriozisht Thonë që hamë se Kështu e ka ky Se ka këto të vetat Po ato të vetat e atija Në një përballje me Hitlerin, ky ngre gishtin edhe vazhdon me atë të vetën se zotri është kështu e është ashtu, të bëj kështu e të bëj ashtu dhe dhe në një farë mënyre ishte ilaçi i duhur. Nuk ne, negociohet me një tigër thotë, kur e ke kokën në gojën e tij. Mm. Kështu që nxirr gojën dhe futia vrapit, a bjeri me grusht, bëj diçka, është ideja e këtij. Sepse po të negocioj me tigrin, thjesht do mbylli gojën edhe... Dhe organizon edhe civilët, kush ka varka në Britani, të çdo lloj, peshku, midhjeje, Gjysma atyre në sallë ishin duke rrotulluar sytë kur thoshte këto gjëra. Por uh, si thuash loja e Gary Oldman, i cili është i, i nuk as nuk njihet. Transformuar. Mm -hmm. Po. Në atë sepse i ka flokët dhe është nja 20 kg më pak, a, 30 ndoshta. nga ç'duket atje, por uh, po një lojë e jashtëzakonshme, edhe një film shumë i mirë, shumë i shijueshëm nga këto që mm. domethënë e gjitha është është përmbledhur po janë nuk ti nuk shikon jetën e Churchillit kur ishte djalë kur u rrit mm. jo janë disa muaj ti e gjen personazhin të rritur e lë të rritur por ato muaj janë vendimtarë edhe çfarë ke për ta kuptuar Filmi ta jep. Edhe ta ta bën ta njohësh sa më mirë, edhe historinë edhe kohën edhe gjithçka tjetër që përzihet në atë, sepse fitorja e Britanisë dhe Churchillit e gjitha këto kam përshtypjen që pastaj bëhen vendimtare për historinë edhe jetën e gjithë njerëzve që shikojnë filmin, se do të kishte qenë shumë ndryshe. Kam marrë një libër, bleva një libër ieri që është bërë mm. me sa pash që shkruante në kopertinë edhe edhe telefilm nga Amazoni, e quhet The Man in the High Castle. Si thuash, apo in the High Tower, diçka e tillë. Po burri në kështjellën e lartë është mm. titulli. Mm. Dhe me sa lexova në atë ishte ideja e një fantazie që përshkruan mbarimin e luftës së dytë botërore dhe mhm. vazhdimin mm -hmm. e historisë, por me ndryshimin që gjermanët kanë fituar. Ah, dhe ah, japonezët ah, okay. dhe fashistët. Dhe jo këta, dhe ndahen Shtetet e Bashkuara në një lindore dhe një perëndimore, pak a shumë siç u nda Gjermania në dysh. Edhe kaq, domethënë di unë, po m'u okay. duk interesant. Se mund të kishte qenë ndryshe, është apo dua të po, them. Po, po, po të mos ishte për Churchillin edhe atë fjalim. Do thoni ju, ndoshta nuk kishin qenë më mirë për sa për ne. nuk e di, nuk e di, nuk e di. Unë them se jo. Ë uh, Niall Horan është Çfarë do të gjejmë tani në klubin e mëngjesit? Miq të dashur, mirëmëngjesi të gjithëve. 7:21 minuta ju jeni me radion Kombëtare Club FM, edhe në ekranin e Klan Plus, çdo mëngjes me ju nga 7 në 10. Mirëmëngjes, mirë se vini në klubin e mëngjesit 7.25 minuta në këto momente miq të dashur. Unë ju përshëndes, ju uroj një ditë fantastike 5 mars Mirëmëngjes të gjithëve Ditë e hënë javë e re kështu që Kështu që gëzuar Gëzuar uh, javën e re qoftë e mbarë po Ça themi tjetër Tararira Kaq mjafton të uh, në Itali u mbajtën dje mhm. zgjedhjet parlamentare Dhe ka pasur surpriza për Berlusconin. Ishte një surprizë për Berlusconin po. E kemi atë surprizën, nëse do ta shikosh. Mhm. Mm është kjo këtu. Është njëra nga aktivistet e Femen mm -hmm. që u zhvesh, domethënë u zhvesh, ajo e zhveshur ishte. Po nuk e di se si ia bëjnë këto goca që hyjnë domethënë deri në atë pikë. Në parë të syve. Po, është e veshur dhe po? ka hipur sipër aty dhe pastaj. Po, po, po, po momenti. Se unë nuk e pashë, nuk ia pashë rrobat fare, domethënë që t'i hiqte. Mm -hmm. Se do jetë një moment ku ajo heq heq trikon, që nga mbrapa që mos duket. E ke parasysh kur do të hysh diku edhe nuk do që të duket kështu? Tak, si shumë në sudë në herë në një çantë, ne kështu. Por uh, por gjithsesi veç kësaj, Italia nuk ka pasur një fitues të qartë në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën dje, por ka pasur një humbës të qartë, është Partia Demokratike e Matteo Renzi, i cili mm -hmm. pritet që të japë dorëheqjen në ditët në vazhdim kam përshtypjen, ndoshta që sot nga partia e tij kanë fituar populistët e domethënë partia më e madhe ndër të tëra si më vete mm -hmm. është ky lëvizja pesë yjet. Movimento 5 Stelle që është Beppe Grillo dhe kanë një kandidat 31 vjeçar për president, për uh, kryeministër të Italisë. Mm -hmm. Një djalosh që duket sikur Nuk e di, është shumë shumë i ri. Duket sikur sa ka dalë nga bankat e shkollës. Po, jo, realisht është një çun kështu. Po i ri është 31 vjeç, kështu që. Ja është ky këtu Altin. Duket se është i ri për të qenë kryeministër, po them. Po pse mos? Nëse e shikon. Edhe Ilir Meta i ri ishte. Nuk duket se kemi deputetë të tjerë ishte fare. Ishte ishte më i shëndoshë se ky është edhe kështu, por ky është i mbajtur, është italian, është i lyer me krem, e ke parasysh? Si? Me vetulla të heqme. Me vetulla të heqme. Nuk më merr mendja që ishte edhe Ilir Meta. Po Pa, atëherë s'ka pas mundësi se. Edhe i liri. S'ka pas peshkatarë në atë. Në fakt, është e vërtetë, mbaj mend. Na kërkonin ne që ishim emigrant, na thonë na sillni peshkatarë. Po, përveç kësaj, do të thotë që të flisim për Italinë pra. Ëm, um, koalicioni i të djathtëve ka fituar shumicën. Kan fituar, domethënë vetëm këta, 5 Stelle kanë fituar 32%. Mm -hmm. Koalicioni i të djathtëve që është Berlusconi dhe Me shok. Po, po, po është ky ë uh, Salvini. Tam. Që është ky fashisti, domethënë, mm. thon ca, thon ca se se dim neve. Po këta kanë fituar, kanë dalë mirë. Kanë dalë shumë mirë, 35% bashkë, po nuk bëjnë dot qeveri as këta. Sepse nuk është mjaftueshëm. Të gjithë duhet që të shkojnë tek uh, Movimento 5 Stelle. Mm -hmm. që janë populistë, janë uh, kundra establishmentit. Establishmenti në këtë rast i përfaqësuar nga e majta, nga qendra e majtë italiane, Matteo Renzi dhe njerëzit e tij që kanë marrë më duket 23% që në, në total, pra. që është uh, një humbje e qartë, e kanë quajtur ata vet. Është e qartë që kemi kemi humbur thon ata. Por kjo e lë Italinë në një kështu uh, si thua, pezull. Pezull. Faleminderit Teri. Të lutem. Sepse nuk nuk dihet nëse do të bëhet dot një koalicion apo do të shkojnë sërish në zgjedhje. Mund të ndodhi që të bëjnë prapë zgjedhje. Pasi Italia është e tmerrshme kështu. Po, po. Është shumë e përçarë politikisht. Nuk formon, domethënë, forca të qarta, fitues të qartë, ndodh shumë rrallë. Edhe përzihen në mënyrë të tillë pa thënë që nuk edhe nuk S'kuptoj, nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Mm. Nuk është tamam si në Shqipëri që ti për tepsin bën kërdin, e ke parasysh dhe koalicion pak a shumë edhe me jo djallin. Po kush e ka bër djallin, do thonë ca. Edhe dhe dhe për shkak se nuk bien dakord pastaj ndahen e shkojnë prapë në zgjedhje. Edhe për shkak Italia ka pas Rreth nja 70 kryeministra. Uh. 60 e ca kryeministra. Pas luftës së dytë botërore, po. Shumë. Vetëm për këtë arsye. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ora është tani 7 e 35 minuta Hello Mirëmëngjesi dhe ditë e javë të mbarë Çuna dhe goca, unë e kam gati anagramën për ata që duan ta zgjidhin Tani kemi një kontroll të plotë mjekësor Në spitalin Amerikan për të dhënë Kshtu që Le ta shpallim. Okej. Okay. Anagrama. Anagrama në klubin e mëngjesit. Anagrama për sot është Vini Geta. Oh. Vini Geta. 0692070222 Vini Geta. Ti ti ti ti. Ju e paske bërë tani bash. 0692070222. Çfarë? Ah po, është. Vizatimi. E, unë mund të bëj një palë. Jo këto të janë të grisura, këto që kam i zatura rumë, po E janë më janë me lullat Po prandaj, prandaj është, prandaj është bërë thirrja, vini geta Të reja V-I-N-I-G-E-T-A, këto janë shkronjat Kjo është botuar vetëm para disa ditëve, kështu që edhe unë s'kam pasur nga ta di. Cila? Po po shikoja që çifti i bash... e para e punës ngjashmëria që i kanë bërë këtija me Pablon vërtet është e jashtëzakonshme. Po po, Por, uh, për trailerin. Po, Loving okay. Pablo, traileri Loving Pablo ka dalë që është filmi që sjell në ekranin e madh Javier Bardem dhe Penelope Cruz. Në rolin e Pablo Escobar. Javier Bardem. Oh, është aktori më në zë. Momentalisht nga Spanja. Bashkë me bashkëshorten e tij, Penelope Cruz, edhe ajo ndoshta aktorja më e njohur e Spanjës. Është vërtet. Në botë. at alarming levels. Mishërojnë gazetaren dhe të dashurën e Pablo Escobarit. You have money, Pablo. You have us. What more do you want? I want respect. Dhe ky kreun e kartelit më të madh në histori. Cartel de Medellin. Pablo Escobar. Ky është momenti kur e turpërojnë në parlament sepse ky fitoi edhe një palë zgjedhje, u bë mhm, deputet. Mm -hmm. Më fitoi dikush tjetër, pastaj ai u sëmur edhe u tërhoq. Aha, edhe u fut ky, që ishte kandidati në radhë siç bëjnë këtu me ne. Ke parasysh burrat në lista që presin. dhe e vrau pastaj deputetin që e ministrin e drejtësisë. Duket që është film i dhunshëm, siç ishte e dhunshme jeta e Pablo Escobarit dhe aktiviteti i tij. Shumë interesant. Shumë interesant, për të. Ndoshta, ndoshta për uh, Ndoshta për uh, vitin tjetër çmimet Oscar Do t'i gjejmë me një fjalë Megjithëse këta lloj filmash nuk, uh, nuk e di Nuk di për shembull sa marrin Oscar këta Filma si Blow për shembull me Johnny Depp apo ku di unë Donnie Brasco. Duket se s'futen. Ah, ja, futen, futen. Futen. Njëri nga kategoritë që penalizohet rregullisht, e që edhe kësaj radhe thonë që ëh mm u penalizua ishte janë filmat multiplikativë ose filmat e animuar. Coco për shembull ishte një film super i bukur. Po pse? Po sepse janë të nuk garojnë për best picture. Ja. Wall-E për shembull. Mhm. Mm Shumë njerëz mendojnë që duhet kishte fituar atë vit filmi më i mirë i vitit. Wall-E e keni parasysh sa oh, sa i ndjerë është, sa sa i bër mirë. Dhe nga Pixar. Ëh, uh, por thonë që do të ka një paraqitje nuk nuk ka fituar kurrë ndonjëherë në histori. Një film i animuar te best picture. Ka qenë gjithmonë me aktorë me. Sepse kanë kaluar një natë në rrugë për të shprehur solidaritetin me të pastrehët që ndodhen në Paris. Mm -hmm. Dhe me sa duket janë të shumtë, uh, por iniciativën e ka marrë nënkryetarja e bashkisë së Etampes, është një komunë në jug të Parisit dhe uh, quhet Mama Sy, e cila ka bërë thirrjen uh, që të gjithë zyrtarët të mblidheshin dhe të përjetonin nga afër se çfarë njerëzit e pastrehë përjetojnë në këto ditë kaq të ftohta. dhe se si e përballojnë ata, nuk e di nëse do të merr. E përballuan apo vdiq ndonjëri? Jo, jo, këta e përballuan, se një natë, një natë ishin, por nuk e di nëse do ta përballonin nëse do të vazhdonin. Dhe kanë gdhirë, si thua, kanë gdhirë përjashta, po. po, po. Nuk është se kanë kanë gjatë gjithë natës. Nuk është se kanë fjetur. Se meqë do rrinë një natë le të mos. Jo, normal. Mund të bësh xhiro nëpër qytet gjithë natën. Mund ta kalosh ndryshe. Ëh. Mhm. Ja ca që kanë shtrirë pas kanë duruar. Sa kanë shkuar kanë vizitë këtë idenë që të kuptonin vetë mm. deputetët seriozitetin e problemeve, ëh, dhe duke i qëndruar pranë tyre të kuptonin akoma edhe më shumë, sepse mm. ndodh që mm. njerëzit që janë aty sipër nuk e kuptojnë se çfarë ndodh poshtë. Njerëzit që janë aty sipër e kanë pra. fjalën për pushtetin, po. Absolutisht po. dhe nuk e dinë se si ndihen apo se si e kalojnë në të vërtetë ditën e jetës. Një natë të rrihet, po, që të rrish për natë. Po, jo, jo, pra. s'ka edhe pse të rrish për natë, ajo është sa për të si metaforë. Po. Se pastaj i bie që je ti, duhet të marrësh ndihmë aty nga shteti, ma të merremi me ty pastaj. Po më duket një ide e mirë, ëh, nuk është një ide e keqe. Për një natë. Për një natë, si maratona, por pra. nuk e di se çfarë do të ndodhë pas kësaj nate. Gjëja e bukur e natës së natës. Si si si? Po do të fillojnë të qajnë hallin se kanë mërdhirë vet, nuk bëhet fjalë. A ti thua që do t'ua zgjidhin problemin, po? Po sigurisht. Se kjo do të ishte, për shembull që çdo problem që ka populli, po ta përjetojë politikani e zgjidh. Duhet ta besosh në kurrizin tënd që ta besosh ti. Do ishte mirë, por nuk do thashë po. gjithsesi. Pra i bie që sot kryeministri të hajë groshë Se është e hënë, apo jo? Mm -hmm. Që ta kuptojë popullin e vet. Po, pse jo? Edhe mos ia fusë në darkë. Po. Okej, okay, kemi Oltën miq të dashur që na tregon se si është moti. Si është moti sot në klubin e mëngjesit është e hënë, është ditë fasulesh, nuk e shpika unë. 13 gradë është në këto momente, 18 do jetë maksimalja për sot dhe 80% janë shanset për shi. Sa mirë 80% Pritet që shiu të nisë rreth orës 15. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit. Po ja vazhdon. Na jep ka pak të martë të mërkurë dhe pak të enjtën ka shi, pastaj hapet. Të martë të mërkurë dhe pak të enjtën ka shi, pastaj hapet Lori. Të premten e tutje kemi më të mirë. Faleminderit Olta për lajmet e mira. Po Olta je shumë e mirë për lajmet e mira. S'ka gjë, unë pres gjithsesi. Thank you Olta. Të lutem. Ja ku dëgjuat miq të dashur. Muzikë tani në klubin e mëngjesit Billie Jean nga Michael Jackson është. Çfarë do të dëgjojmë? në trafik për të marrë vesh se si janë gjërat aty jashtë dhe për ta komunikuar këtë. Kështu që le të lidhemi. You know that I'm a Jamaican. Mirëmëngjes Eldi. Mirë Blendi, mirëmëngjes të gjithëve. Çfarë bëhet atje jashtë? Si është trafiku sot? Mirë Blendi, mund të themi kemi situata të vështira, faktikisht fillon java e tillë problematike, zakonisht ne kemi një transmetim rreth orës mbi do mbi orën 8, mm -hmm. por problematika është që është 7:30 në fakt me situata të trafikut, duke ju përmendur lëvizjen në dy segmentet kryesore, të segmentit rrugës së Durrësit dhe rrugës së Elbasanit kanë probleme drejt qendrës të ngarkuara. Janë në fakt në krahu i djathtë i tyre drejt qendrës është totalisht i bllokuar, ka fluks të rënduar trafiku. Ndërkohë që rruga e Kavajës përmendet e paprekshme nga trafiku, lëvizja që vjen nga Qendra e Tiranës drejt kombinatit duke përfshirë të gjitha kryqëzimet kalohet pa probleme. Unaza e sipërme ka trafik, të paktën deri në rreth orës 8:15 është situata me vështirësi, duke lëvizur nga farmacia 10 drejt kryqëzimit me rrugën Hoxha Tahsim, ndërkohë që edhe skajet kanë pak probleme me flukse të lehta trafiku, por të ngjeshura, duke filluar nga rruga Ferit Xhajko, nga farmacia 10 drejt stacionit të trenit, por dhe bulevardi Zhan D'Ark, Vetë ajo parashikohet të paktën deri 8 e 15 minuta me situata trafiku nga Ministria e Mjedisit deri te kryqëzimi i rrugës së Elbasanit. Zona të janë në sërë Blendi, unë jam i stacionuar tek sheshi Wilson, ka shumë trafik rruga të shmota ka të shkurë, dhe është një vargë të paktën mbi shkollën Petro Nini deri tek sheshi Wilson. Një vargë me perla, le të themi si një vargë me perla. vargë me perla trafiku, duke filluar nga Në shkolla Petro Nini deri tek Sheshi Wilson, rruga Sami Frashëri në këtë orar e dim të gjithë pranë shkollës Vasil Shanto krijohen shumë probleme me trafik të rënduar nga Sheshi Wilson deri tek ura e drejtorisë së policisë, por dhe rruga Sulejman Delvina duke përfshirë komunën e Parisit kanë probleme deri te ura Vasil Shanto. Kështu që Blendi sot është normale si ditë e hënë të ketë të rritur trafiku, por besoj deri rreth orës 10 do jetë neutralizuar ose menaxhuar nga efektivët e policisë rrugore. Faleminderit. Është Elmeroni që sapo dëgjuat miq të dashur i cili na informon mbi situatën në trafik 23 dhe 24 55555 për shërbimin taksi. Ëm um, Ok, jemi pothuajse në fund atje, po kemi vetëm një moment kohë Për të treguar fytyrën e këtij tipit, më habiti fare Me kujt Ti këtu Ëm, po pra, një tip me syze dhe me mjekër, një kriminal me histori. Po, po si po. Po, këtu kanë ndërtuar të çilëzon. Jo, e kanë patau ja. I famshëm fare. Ky tipi është duke u dënuar edhe më nga që ishte dënuar. Në fakt ishte dënuar me 10 vjet burg. Mhm. Mm për uh, pjesëmarrjen e tij në një skemë të madhe mashtrimi me uh, kredite shpijave e ca tjera gjëra. Uh, ku ka lënduar, si thuash, shumë familje e njerëz. Por gjithsesi. Pra si njeri i besuar duket. Për të shpëtuar nga burgu, nuk e di se çfarë kishte ndërmend ekzaktësisht të bënte, por mm -hmm. Shannon England e ka emrin ky. England 43 vjeç i ka kërkuar të birit 17 vjeç. Që? Që ta qëllojë me një shotgun në ah. këmbë. Në mënyrë që babi mos shkojë në burg. Edhe të sajoj një histori sikur ishte vetë mbrojtje. Ja kam dhe plagën. Oh my god. A ku di unë se çfarë? Ëh. Mhm. Se bëj Por, të thaba. Eh, sipas sherifit të kontesë ku janë atje në Oregon, ky i ka shkaktuar të birit, thonë ata, dramë eh, dhe shkatërrim emocional. Dramë dhe lot. Dhe psikologjik. Po, sepse ka marrë, ka thënë Bjeri babit me shotgun. Nuk e bëj dot, nuk e bëj dot. Po s'e bën dot apo se si të dëgjosh me ai s'ka dashur, i biri s'ka dashur. Tashti. E ka detyruar që tashti. Shumë skandal. Hmm. Nuk ishte shotgani. Çfarë prindi o zot? Për të marrë shembull. Këta janë kriminelët. Po këta janë. Prind kriminel. Mos fol para kohë. Ideja që kishte pasur ky ishte kjo. Kishte e kjo është zhvilluar në buzë të një autostrade. Mhm. Mm ku ky i ka thënë policisë se u sulmua pasi u fut për të ndihmuar një grua shtatzënë. Po bënte dhe heroin po, ndërkohë. Po, okay. po. Ky kishte ndaluar për të ndihmuar një grua shtatzënë buzë autostradës dhe pastaj ndoshta i dashuri i saj xheloz apo mm -hmm. një i huaj i mistershëm vjen dhe i sulmon, sulmon këtë. Sepse po ndalonte ky që të ndihmonte atë gruan shtatzënë. U nxe ai. E kupton? Dhe ishte me shotgun, po edhe mshtiu. E pabesueshme. Do të thotë kjo ka qenë, kjo ka qenë gjëja, mm -hmm. pak a shumë që ka, po sigurisht këtë e bëri i biri dhe s'kishte grua shtatzënë. të ndaluar atje, sepse i bie që ajo ka ikur tani kur vjen policia. Por uh, por uh, policia shikon që ky ka celularin, portofolin, mm -hmm. një BMW shumë të shtrenjtë. Atje asgjë s'është prekur, domethënë, asgjë s'i është marrë. Dhe pastaj marrin vesh që është dënuar e pjesëmarrës në këtë skemën dhe nga njëra tek tjetra gjërat dalin derisa i biri tregon që i rrëfen gjitha. Kështu që kam përshtypjen unë që këtu duhet të ketë qenë prapanicë që e ka marrë atë. Edhe në ekranin e Klan Plus çdo mëngjes me orën është tani 89 minuta mëngjesi Jeri. Alin Olta. Edhe Lori. Mëngjesi. Mbas pak minuta do të kemi këtu edhe Gazin për të folur pak për uh, makinat. Makinat e të ngarët e tyre, në veçanti. Ëh, mm -hmm. uh, por do të bëjmë tani një round të shpejtë Të shpejt të shpejt Të lojës tonë të preferuar Fjala mbrapsht Ej, Vini Geta është anagrama për gjithë ata që duan të luajnë mhm. Vini Geta do të shpallim edhe fituesin e anagramës është për një kontroll të plotë mjekësor në Spitalin Amerikan Mbas pak minutash, por tani mm. Kush është çifti që do të përleshet? Jeri Dhe Lori. Dhe Lori, okay, shumë mirë. Atëherë Lori dhe Jeri. Pam. Këto janë fjalët për ju. Të gjithë ju që jeni në dëgjim dhe në shikim jeni të mirëpritur që të merrni pjesë në lojën tonë. Mund të fitoni dhurata në klubin e mëngjesit. Ndër të tjera edhe nga Preciosa. Ju themi pas. Por uh, mbas pak. Tani, kjo është fjala e parë. Dhe fjala e parë është me tre shkronja. Mhm. Mm Lori Jeri keni mendjen. Shkronja e parë për ju nga fundi në fillim Është P. P. Shkronja e dytë për ju. Nga e djathta në të majtë. Në fjalën me tre shkronja gjithsej. Mhm. Mm është E. Kep. Kep është e saktë dy pikë për Lorin. Kep është fjala e saktë. si kepi i shpresës së mirë. Mhm. Mm kepi i shpresës së mirë. Kjo është fjala e dytë për ju. Ka katër shkronja gjithsej unë e zbuloj nga fundi në fillim. Fjala e parë, shkronja e parë për ju është S. Shkronja e parë për ju është S. Të dashur dëgjues nëse i kapni këto fjalë, dërgojni në 069 20 70 222 opsionin tuaj. Olta po i shikon me vëmendje ato, nëse mbërrini para se t'i shpallin vetë këtu, do të fitoni, duhet jeni shumë të shpejtë ti. Por edhe emrin mm -hmm. tuaj mos. Edhe emrin po shkruani emrin. Atëre, shkronja e parë ishte S. S. Shkronja e dytë për ju është P. Kops. Kopsë ka ë në fund. Ah, kopsë. Po. Kopsë. Unë e dita. Vazhdojmë dhe një. Mhm. Mm Atëre. S P E. Lori. Neps. Neps është e saktë. 4 pikë Lori. Neps është e saktë. Kjo është fjala me pesë shkronja. Shkronja e parë për ju është ë. Shkronja e dytë për ju është m. Shkronja e tretë për ju është L. Pra kemi pesë shkronja gjithsej. Hajde po e provojmë. Kemi zbuluar ë m l. Ju mund ta dërgoni opsionin tuaj tani në 069 20 70 222. Ë, mund të flas. Po, po se i reziles. Po i garanzi, po e di ti ti po. po. Pres mesazhet prandaj. Jepi Lori. Palmë. Palmë është e saktë. Ua, i papar. Bravo Lori. Palmë është e saktë. Më habite fare Lori. Mjelmë më kanë thënë, por jo. Mjelmë po mendoja edhe unë. Palmë. Kjo është e fundit, ka gjashtë shkronja. E di Lori se fiton. Shkronja e parë për ju është T. Shkronja e dytë për ju është E. Pra ka gjashtë shkronja mbaron me et. Shkronja e tretë për ju është B. Po provoj. Kurbet. Jo, jo, nuk është. Jo më erdhi. Po sa jeri. Do lutesh. Shkronja e katërt për ju është R. Çfarë bëj unë tani? R. Çfarë është? Tararira rira ra. Mirë mëngjesi të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altin, Oltën dhe Lorin në skuadër. Kemi me ne edhe Gazmend Malon nga Automag pikë al. Mirë mëngjesi Gazi. Mirë se erdhe, mirë mëngjes. Mirë mëngjes këtu në studio. Flasim me Gazin vazhdimisht për makinat, sot flasim pak për të ngarjet e makinave dhe uh, Gazi kishte idenë që të trajtonim pak temën e të ngarit të makinave midis burrave dhe grave. Mm -hmm. Dhe modeleve që gratë preferojnë, e zakonet që ato shfaqin ndonjëherë, etj, etj, që kanë lidhje me këtë temë. Po në fillim fare, ëm um, donim t'i tregonim këtë klip të, ndoshta keni parë. Po para sa ditësh u bë e famshme sepse ishte në një rrugë të ngrirë të Anglisë. Shikoni pak këtu, ku një autobus i drejtuar nga një zonjë meqë ra fjala shmang një aksident të sigurt. në rrugët e mbuluara nga dëbora oh, kur një makinë kishte mbetur në mes të korsisë së rrugës, po, pikërisht po, po. po sepse kishte dalë nga korsia vetë për shkak të dëborës dhe zonja në fjalë ishte një shofere po mhm. Shumë e mirë. Shumë e zonja. Me sa duket po. Ishte sigurt që ishte grua. Ishte shumë grua po. Ja. U vërtetua Altin u vërtetua. Dhe është e martuar, e thon kemi kontrolluar edhe me fëmijë. Apo jo. Është me burrë, me fëmijë, nuk është kështu. Ha. Beqare. Kryefamiljare. Ka kjo. Jo, jo. si ku të përgjigj për Altinin. Po po më shem. Po bëjmë shaka. Atëherë. Ishte një burrë, sigurisht ishte një burrë. Një grua nuk mund ta bëjë atë, ju e patë. Apo apo ishte gratë bën të punë. Jo, tani po bëj shaka, ishte një grua, ishte një grua. E tani ka mundësi. Ishte një grua. Nuk mateni dot më. Okej, okej. Me forcën e gruas. Gazi, çfarë çfarë Sepse ka gjithmonë një kështu kur flitet për gratë e burrat në timon. Mm -hmm. Ka gjithmonë një kështu Blend. Tendencë për shaka. Ne Automag e kemi shumë për pasion temën e sigurisë, kështu që kjo është një mënyrë tjetër për të thënë për të sjellë edhe një herë uh, se çfarë do të thotë të jesh një shofer i mirë dhe çfarë do të thotë, uh, domethënë që çfarë e bën një person dhe një shofer që të jetë i mirë në fakt në një farë mhm. mënyre. Mm -hmm. Po në sa, mm -hmm. në Arabinë Saudite deri para pak kohësh nuk besonin që gratë Duhet të ngisnin makinat, ishte sapo e kanë fituar atë të drejtën, po. Pikërisht ku bazohet e gjithë ajo diferenca që ekziston midis burrit dhe gruas, pra presupozohet që është një faktor social më shumë se çdo gjë tjetër. Gratë, siç e dimë, vijnë shumë vonë në timon në një farë mënyre. Roli i gruas ka qenë i izoluar prej, domethënë, prej kohësh. Raporti i gruas me timonin është i vjetër vetëm për disa dekada në fakt, ndërsa burri po për më shumë se një shekull. Po ne s'kemi jetuar nga një shekull zotri. Gjithë. Ne vetë. Domethënë secili e mëson makinën për vetë, çfarë do të thonë? Ne vetë jo Blend, por ka një faktor social në në lidhje me këtë gjë. Aso psikologjik. Ekziston, është i pa është i paevitueshëm dhe studime psikologjike e kanë vënë në pah. Mm. Burrat kanë ndjesinë, kanë bindjen që janë uh, të zotë, kanë një zotësi natyrale në lidhje me makinën mm -hmm. dhe kjo i bën ata pastaj që të sillen për pasojë. Mm. Ndërkohë që gratë që nuk e kanë. E vetëstimulojnë veten pra burrat, duke besuar që janë të zotë, sillen më të zotë. Së pari duke besuar ata dhe së dyti neve ende sot uh, jemi të prirur kur shikojmë, domethënë një, një fëmijë të vogël. Në fakt a është e vërtetë që janë më të zotë apo jo? Se uh, mund mos jetë fare e vërtetë jemi duke folur për një kështu mit. Nuk ka nuk ka një studim shkencor që ta ndajë në mënyrë të saktë këtë gjë. Uh, është meshkujt presupozohet që kanë një lloj aftësie më të madhe në timon më të natyrshme. Uh, ndërkohë që femrat Si fakt, pastaj janë shofere më të mira sepse bëjnë më pak aksidente. Ëh. Mm si fakt mm. i pakundërshtueshëm matematikor. Si po. i statistikave. Për të ja. njëjtat, domethënë për të njëjtin numër grash dhe burrash ndodhin më po, pak. Po, burrat dhe gratë në timon janë në raportin midis tyre 60 dhe 40, pra në 100 shofer uh, 40 40 40 janë gra. Duke ruajtur po këto statistika janë bërë studime të detajuara dhe kanë zbuluar pastaj më tej që uh, meshkujt dhe femrat në raport me këto statistika, aksidentet janë më shumë, uh, si thua, në dëm të shoferëve burra mm -hmm. dhe aq më shumë ato fatale pastaj mm -hmm. për më tepër. Sepse sepse edhe sjellja në timon është më e rrezikshme. Sjellja në timon është më e rrezikshme. Ë meshkujt dhe femrat, domethënë për sa i përket aksidenteve, meshkujt janë 5, domethënë janë të përfshirë në 5% më shumë aksidente se sa mm -hmm. femrat. Okej, okay, flasim pak edhe për uh, gjëra gjëra të bukura në okay. në lidhje me me të ngarit e makinave. Si okay. si e përjetojnë ndryshe gratë dhe burrat të të ngarit transportin? Uh, se kam kam mbaj mend një studim, e them shumë shkurt se që mm. thoshte para sa vitesh që burrat kanë një domethënë lidhje më emocionale me makinën sesa gratë. Gratë shikojnë më ftohtë, më logjike, thonë është mjet. Uh, A deri në B. Burrat më pas janë më pasionant, tamam, tamam, ndërsa gratë janë më pragmatike. Me makinat, ëh? Me makinat. Me makinat. Domethënë sikur, ajo që ndodh me romancën po e përmbysur kur vjen puna te makinat. Ëh, që do të thotë Ju s'jeni fare romantike. Burrat janë shumë, burrat madje termi i përdorur nga nga studimet janë është për pikërisht termi më i përdorur është ëndërrimtar. Pra mm. meshkujt kur janë duke kërkuar një makinë të re ose të vjetër, kanë një moment ëndërrimi diku në mes dhe fillojnë të klikojnë me një herë Ferrari dhe Porsche. Mm -hmm. Që janë dy makinat në në statistikë, domethënë shumë të shtrenjta, sportive të bukura. Shumë të shpejta gjithashtu. Natyrisht shumë të shpejta. Po mirë, ato që thotë është shumë të shpejta. Mua s'më, me thënë të drejtën, po kur s'ke para për të blerë një Ferrari? Po. Mund ta kesh ëndërr një, më duket shumë e çuditshme. Po, ëndërr për po, është nga ato ëndrra që nuk. Në momentin që do blesh një makinë blen, pavarësisht që ti nuk je i prirur, nuk, domethënë konkretisht e din që nuk do të blesh kurrë një Ferrari, por fillon të shikosh edhe për pak për hobi, hobi të cilin femrat nuk e kanë, që shpjegon edhe një herë lidhjen e e burrit me mm. me makinën, ndryshe ndryshe nga ajo e gruas. Burrat klikojnë gjithsesi një Ferrari dhe një Porsche dhe shikojnë çfarë gjendje është, sa kilometra ka, po. mhm. çfarë mm -hmm. çfarë viti, sa e bukur, ma, kush personazh e ka ngarë këtë lloj makine, gjëra të tilla. Dhe sa shpi duhet të shes unë që ta blej këtë ti vesh. Sa duhet ta shes unë shtëpinë time domethënë. Po. Ndërsa ndërsa gratë janë shumë pragmatike, ato klikojnë smart dhe mini sepse makina për to është një mjet që i çon nga A-ja në B dhe kjo duhet të ndodhë në mënyrën më eficiente të mundshme. Pra, mhm. asnjë moment shpërqendrimi në stilin maskullor në këtë gjë. Po shikoni pak ndryshimin në zgjedhje të grave dhe të burrave. Ëm për për çdo model. Ëm Mm -hmm. Makina që shitet ka këta njerëzit që i shesin, mbajnë si statistikë edhe se nëse blerësi që do ta ngas këtë makinë ishte një grua apo një burrë. Në këtë mënyrë ne dimë për shembull se cilat janë ato modele për shembull që janë blerë më shumë nga femra se sa nga burra. Unë kam një listë të vogël këtu. Edhe po nis me të parën. Nëse ke një koment për këto modele mund të lutem ta bësh. Volvo S40 është makina që ka 57.9%, pothuajse 58% të blerësve i ka gra. Pra, ata që ngasin të paktën për herë të parë, mm -hmm. një Volvo S40 janë pothuajse 58% gra. Blerësve të makinave të reja i referohet normalisht. Po, sigurisht, sigurisht. Uh, po plot me siguri Volvo është një markë që ka ndërtuar një kapital shumë të madh në drejtimin e sigurisë e sigurisë në makinë. Kështu që automatikisht besoj dhe sepse një nga një nga pikat e tjera që kanë nxjerrë studime të ndryshme është që femrat në timon janë shumë më të përgjegjshme. Ëh. Mm -hmm. Dhe sillen shumë në, domethënë në, në, në mënyrë mbrojtëse, po. kryesisht në transportin ndaj ndaj fëmijëve, po edhe të familjes. Është e vërtetë se Volvo ka reputacionin e, e sigurisë së, të shtuar në aksidente. E sigurisë të shtuar. Mburrje e madhe për Volvo në qoftë. Ashtu është. që uh, ka sigurinë, por pra për ta sqaruar statistikën, këto ndoshta ndoshta nuk janë Volvoja nuk është ndoshta makina që më e përdorur nga gratë, por për aq sa ka shitur Volvoja, mm -hmm. blerësit i ka më shumë gra se sa burra. Pra shkojnë gratë ta blejnë këtë model. Uh, Nissan Rogue është gjithashtu një model që ngitet nga më shumë gra se sa burra për herë të parë. Në 56.9% e ngarësve të parë janë gra. Është një është një SUV Rogue është kompakte, uh, kompakte Rogue është ma, është emri i së njëjtës makinë që në Europë komercializohet si Qashqai. Ëh. Mm uh, dhe sërish edhe në SUV tema e sigurisë është gjithmonë prezente. Domethënë të gjithë njerëzit që blejnë SUV e kemi thënë madje shpesh herë, nuk është se janë patjetër të prirur ndaj aventurës për që të dalin jashtë asfaltit, të ngjisin kodrat dhe malet, po. por mendojnë dhe sigurinë si një element shtesë në makinën. Që është në fakt, që është në fakt. Ëh uh, Volkswagen EOS ose EOS është tjetër model që është preferuar shumë nga gratë, 56.4% e blerësve të parë kanë qenë gra. Volkswagen Beetle është unë e prisja të ishte më lart në fakt, po që nga 54.6%, po një, është një model që të paktën sa kam njohur unë kanë qenë goca në timon. Shumë i suksesshëm unë gjithashtu, po eksperiencat personale vlejnë pak në fakt sepse statistikat nuk po. gënjejnë, po. Me sa duket 40 mbi 40% kanë qenë meshkuj që ngasin Volkswagen Beetle. Uh, Hyundai Tucson është gjithashtu I preferuar ndër gratë, uh, Honda CRV është me blerës më shumë gra se sa burra. Toyota RAV4 është gjithashtu një makinë grash, mund ta quajmë kështu, sepse përfitoi nga 53% këtu janë shumë afër, këtu janë po, pothuajse po. gjysmë për gjysmë, mhm. po 53% e blerësve të parë të një RAV4 janë goca. Ë uh, Nissan Juke gjithashtu, Jeep Compass dhe Nissan Versa që mbyll listën e uh, bërë nga Forbes për 10 modelet të më shumë të blera nga gra se sa nga burra. Të cilat Blend janë shumë afër në në në në domethënë në si themi në përshtypje të parë, po nëse krahasojmë me, me raportin 60 dhe 40, pra 60 shoferë janë meshkuj dhe 40 femra, atëherë kjo distancë midis të dyve thellohet. Pra që i bën këto makina të jenë pak më shumë femërore, Të paktën sipas statistikave. Sipas statistikave janë janë statistikave. pak më shumë femërore, është e vërtetë. E pra, nëse e dëgjuat modelin tuaj, në timon është keni një makinë gocash. Nuk ke ç'i bën asaj, faktet janë fakte. Ej, uh, kemi edhe një tjetër, pastaj këto janë modelet e, e, që blihen më së shumti nga burrat, duke filluar me Porsche 911, 911-ën, mm -hmm. modeli i vogël, pa, uh, që që uh, nget uh, ky te Californication. Lutem mos e quaj të vogël, Blend se është një mit i madh në fakt Porsche 911. Super, super Super që po është një është një model kompakt, është një mashkullore. Dhe është makinë mashkullore më po. shumë se sa femërore. Po, sipas statistikave, sipas 88.2% e blerësve janë burra. Oh, vetëm uh, shumë. vetëm 11.8% i bien të blihen nga gratë. Pra aq e fortë është, mm -hmm. si thua. Po këto janë kështu, shikoj. Niveli ë uh, modeli i fundit në këtë listë është prap në 84.3%. Pra këto këto makina që blihen nga burra blihen thellësisht nga mhm. burra. Është segment mashkullor. Pothuajse vetëm nga burra. Ato ishin shkonin te 54% te kurse këtu kemi Porsche 911, GMC Sierra, Ford F Series. Pra makina një pick-up, pra një po. një fuoristradë ose një pick-up Fuoristradë për kushte ekstreme. I luan këtu pastaj janë po janë disa, janë një listë me pick-up, dy Chevrolet-a, janë një është një Chevrolet Corvette, ë uh, dhe është Chevrolet Silverado. Po, edhe Silverado që është një pick-up truck. Është një pick-up. Pastaj kemi BMW M3, Audi S4, Audi A8, Cadillac Escalade, SUV-në e madhe luksoze dhe po. për ta mbyllur listën është Maserati Gran Turismo. Të gjitha makina mashkullore këto, mm. a, siç e thamë më parë Blend, ka një raport të caktuar që krijojnë meshkujt me makinën dhe femrat me makinën. Meshkujt kanë bindjen që janë më të zot, që në fillim thamë dhe sipas disa psikologëve madje kjo i bën edhe ata të mendojnë që pra unë mendoj që jam i zoti dhe të sillem si i tillë, por në të njëjtën kohë kjo gjë është edhe burim shpërqendrimi. Autosugjestion mm. domethënë. Po. Absolutisht. Mm. Ë mm. dhe dhe kjo bile është edhe një e metë e madhe e shoferit shqiptar, domethënë në përgjithësi ne kemi tendencën të mendojmë që jemi të shkathët, jemi të zot, e të tjera. diferencë shumë e rëndësishme midis meshkujve dhe femrave ishte që femrat gabojnë më shumë në provimin teorik të makinës. Ëh. Mm femrat gabojnë më pak ndërsa meshkujt gabojnë më më shumë në provimin teorik. Në letër, domethënë nuk bëhet me ai. Po, mm. po. Që do të thotë femrat janë më rigoroze në studim. Ëh mm -hmm. dhe janë anasjellta ndodh pastaj në provimin praktik. Do të thotë mund të jenë më emocionale. Si herë e parë, po si herë e parë ngelin janë më shumë femrat që ngelin sesa meshkujt. Unë kam ngelur herën e parë për shembull fjala vjen në praktik. Dridheshin duart ty. Okej, okay, kushtet, në fakt, vlen sinqeriteti, sepse asnjë nga çunat nuk besoj se do thoshte që unë kam ngelur, madje mundësisht ta harrojnë atë gjë dhe ta fshijnë, po. mos e tregojnë, se pastaj s'kanë qenë ata asnjëri nga burrë. Ajo është, po, sepse, sepse me sa duket burrat e lidhin edhe, edhe burrërinë e tyre deri diku me, mm -hmm. me... është një faktor viriliteti, edhe këtë gjë shpjegojnë edhe makinat që ne sapo pamë, mm -hmm. nga ana mashkullore. Meshkujt stresohen shumë më shumë në timon, 7 herë më shumë se sa femrat. Meshkujt çfarë çfarë duan meshkujt? Duan fëmijë? Është kjo çfarë duan meshkujt? Duan fëmijë, prandaj blejnë makina kështu që të provojnë se sa viril janë, se aty të çon ajo gjë. Është e gjitha për të bërë bebe. Ë, është një lloj sidomos, ë, sidomos këtu tek ne, sidomos në Tiranë, sidomos në zona të caktuara, mhm. makina është një objekt status. Status patjetër. Statusi po. gari blloku e të tjera. Pra, po. nëse ti nuk ke një makinë uh, më të vogël se 5 metra në zona të caktuara, ndalohet që të hysh. gati gati. Është vërtet. Meshkujt, meshkujt uh, në në në studimin e në një nga studimet që ne sepse jemi duke përmendur shumë studime bashkë në një nga studimet që është bërë në Angli me një kampion me 1500 Shumë jemi ne goxha studiozë flasim me studime flasim kështu uh, t'i bazojmë dy po. të themit mos janë muhabete të thjeshta uh, Meshkujt deklaronin 7 herë më shumë sesa femrat që një makinë përpara tyre ishte objekt stresi. Dhe në momentin e parë të mundshëm ata do të tentonin ta parakalonin këtë makinë dhe kjo çon shpesh pastaj në parakalimet e gabuara. Pra, do të thotë që nëse ke dikë përpara teje, po, mashkulli ndihet i bezdisur dhe do të thotë që është më ngadalë se ty. Qartë. Mm -hmm. Kurse një grua s'ka problem të ndjekë dikë avash avash nga pas. Sidomos brenda respektimit të tabelave, që do të thotë nëse tabela Pra është më e duruar, është më e qetë po them. Më e duruar dhe është më e qetë dhe kjo është mm. një kjo është realisht një nga pikat më të forta të grave në timon. Po, po jo të gjithave për ty re. Po se kanë ka dhe grave që është vërtet po, po jo, sigurisht. Këto janë mesatare. Studime janë. Studime janë dhe nganjëherë edhe dalin. Po fakt i pakundërshtueshëm Blendi është që shoqëritë e sigurimeve çdo gjë që bëjnë e bazojnë në statistika. Dhe në Europë, në në shumicën e shteteve, europiane mënyra se si vendoset tarifa e sigurimit për çdo shofer është ajo e përcaktimit nëpërmjet një sistemi bonus malus e përcaktimit edhe biografisë. Që do të thotë sa më shumë aksidente bën një shofer, aq më e lartë është po. Aq më e lartë është tarifa. Si është edhe tek tani më po. Ka hyrë ajo kam. Duhet të shikojmë, nuk ka hyrë akoma ligjërisht, jo, jo ende jo. Çfarë pret? Ë, po, po presim të piqen kushtet. Diçka do ndodhi diku. Në hell shpresoj. Dhe këto, dhe këto të, të kompanive të sigurimit janë të pa janë të padiskutueshme. Domethënë janë janë ashtu dhe kaq, kështu që femrat bëjnë më pak aksidente mm -hmm. dhe për pasojë paguajnë më pak. Po çfarë bëjnë femrat? Kishte një listë me gjëra që bëjnë ndonjëherë në timon. Mm -hmm. Se janë bërë të famshme për atë. Por edhe meshkujt kam përshtypjen unë. Uh, tani për, të, për të po- gjithë ata, për të gjithë ata që mendojnë që femrat në timon nuk janë të afta. Po pra, tualet. Ëm, ehm, Kjo po, jo vetëm se Unë duaj që ti pyes ato gocat që janë në janë në timon në këto momente që na dëgjojnë nëpër makina. A ju bën këto gjëra që ne do të themi? Çfarë keni bërë ju në timon? Jo, le ta thonë, le le të tregojnë për një moment mund të mos e shkruani fare emrin, nuk ka problem. Nuk më duhet. Se anonimitetin jua garantojmë neve, nuk ka fare interes të dimë kush jeni eksaktësisht, po gjëra interesante Vetëm kaq po them interesante që keni bërë në timon. Në timon. Në timon, duke ngarë makinën. Po. makinën. Jo në makinë. Atë e di. Por Atëre, eh, në të njëjtin kampion që ne përmendëm, po. eh, në vendin e 7 ishte pirja e kafes në timon. Vendi 7. Po. Këtë e bëjnë edhe meshkujt. Bravo, këtë e di, e di. Në Amerikë për shembull se e mbajnë kafen aty, pra, ata kanë gjëra këtu që burrat që burrat nuk e kanë bërë dhe është deklaruar. Jo, këtë e mhm. bëjnë gjithë eh, gazit. Këtu nuk. Këtu nuk jam dakord fare. Numri 6 atëre kanë ngrënë supë. në timon. Ja, ka ngrënë supë, supë shumë mirë. Oh ah, my god. Do të normalisht ajo dreka tipike take away në çfarëdo formë, ah. por një pjatë. Shpresoj të ketë qenë një pjatë ose një tas supë krem brokoli në timon. Krem krem brokoli shpresoj. Mhm. Ndoshta e ka marrë për ta çuar në shtëpi dhe rrugës nuk duroi dot e kishte marrë uria. Ka një mhm. arsye mbrapa, po është gjithmonë mirë të evitohet. Ë në vendin numër 5 është ajo që tha Olta, bëjnë tualet, tualet. Normal, kjo është klasike. Shumë rrezikshme. Ë vetëm njëra ka deklaruar që mbante qenin në prehër. Ndërkohë që ishte duke i dhënë makinës dhe timoni dhe pa duar në timon ama. Na nuk e di për duar, po qeni në timon i vajti. Pra qenin mbante, po. pra qeni në një familje mbante timonin, shumë e rrezikshme dhe kjo. Ë, uh, si e makinës. Grat pasionante, mund t'i bien dhe organos ndërkohë që janë duke i dhënë makinës, pra t'i bien organos. Po ka një tastierë elektronike dhe ndoshta kompozojnë apo diçka kështu, apo i bien me iPhone, mund të kesh organo. Edhe këtë s'e kam provuar. Ë, Mirë, kjo do të jetë më mirë diçka meqenëse Olta tha nuk e kam provuar, kjo nuk është një listë e gjërave që ne duhet të bëjmë të ushtrohemi në timon, ndërkohë që jemi duke dhënë makinën, por jo, është krejt e kundërta. Në vend të dytë, më garipja e të gjithave dhe më garipja edhe se meshkujt në autostradë ka qenë mhm. duke ë, do të thënë ka kryqëzuar këmbët në kruskotin e makinës. Po. ë po, të dyja këmbët, pra. E kanë ngritur lart, pra kanë ngritur këmbët në kruskot, po. Kanë ngritur këmbët lart në kruskot, ndërkohë që makina ishte duke ecur me 100 km/h. Dhe mbante timonin. Po, po, po, shpresojmë që të jetë në burg autorja e kësaj deklarate në një farë mënyrë. Duket se kam parë një video të tillë para pak kohë. akoma në spital, nuk e di. Ëh, nuk dhe dhe jo, përderisa ka treguar, nuk ka qenë, nuk ka qenë e përfshirë në një aksident dhe numri 1, pavarësisht se sakrifica e nënës është është e mirënjohur dhe e vlerësuar, ka ndërruar një bebe ndërkohë që ka qenë në timon. Ka ndërruar bebe. Ka ndërruar një bebe. Pra i ka ndërruar pampersin një bebeje ndërkohë që ka qenë në timon. Po s'mund të ndalonte makinën ajo për ta ndërruar? Domethënë s'ka pasur xhep në autostradë kështu edhe. Kushtet pas kanë qenë ekstreme, wow. nuk, nuk ka justifikim për këtë gjë. Ai nuk ka justifikim për këtë gjë. Megjithatë nuk ka shkaktuar aksident. Jo, jo, si nuk ka shkaktuar aksident, po realisht janë janë, domethënë Janë gjëra që nuk janë gjëra shumë delikate dhe absolutisht gjëra që duhen evituar, por kjo ishte për të thënë edhe një herë që për gjithë ata që mendojnë që femrat nuk janë të afta në timon dhe ato mund të bëjnë këto. Madje burrat nuk i heqin të dyja duart nga timoni, domethënë këto të gjitha këto gjëra reale konkrete Ora është tani 8:42 minuta miq të dashur sapo dëgjuat nga Queen Another One Bites the Dust ora është fiks për raundin e dytë të lojës tonë fjala mbrapsht. Mirëmëngjesi të gjithëve. Tani e kanë radhën Olta dhe Altini që të mposhtin njëri-tjetrin ndërkohë që Lori do na ndihmosh pak duke parë nga mesazhet në mënyrë që të kemi edhe fitues nga miqtë tanë që janë duke na ndjekur tani përmes ekranit Klan Plus dhe valëve të Radios Club FM. Atëherë, zonja e zotërinj, kjo është një lojë për ju ku ne kemi fjalë me 3, 4, 5 dhe 6 shkronja, të cilat unë i prezantoj nga shkronja e fundit drejt së parës, nga e djatha në të majtë. Prandaj fjala mbrapsht. Mhm. Mm Ndërkohë që Olta. Olta. Do ta themi këtë? Pse jo? Të lutem. Atëherë, miq të dashur, fituesi i anagramës për sot Është Jani. Jani. Pra, Apo Iani. Jani, Jani. Jani. Me J. Okej, shumë. Negativi, 107 i mbaron numri fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Negativi. Vinigeta. Ishte negativi. Gati Olta? Gati. Gati Altin? Gati. Zilet? Zilet i keni? Po. Këmborët? Dashi e ka me vete? Zogj të lindur në një kafaz. Scriptum and sonus. Që do thotë shkrim dhe tingull, shkrim dhe tingull, po. Mm -hmm. Që e bën Altini me doreza. Me shokë dhe shoqe. Pa me shokë dhe shoqe. Asnjëri vetëm, do të thonë. Okej. Shkronja e parë për ju është L. Shkronja e parë për ju është L. Ka tre shkronja gjithsej. Shkronja e dytë për ju është I. Ka tre shkronja. Jo Jeri Jo Asnjë mënyrë Pra Ndonjëri prej jush do ta provojë Ka tre shkronja gjithsej Kam jo Olta Kill Mbaron ja. me ill Vetëm një gërmë na duhet dhe kemi një fjalë është nga fjalori i gjuhës shqipe S'po më vjen as. As ju. Nuk doni ta provoni. Patjetër, jepi. Unë po mendoja fjalën mill. Mill është e saktë Jeri. Okej. Okay. Ua. Oh. Milli ku Milli ku bëhet shpata. Shpata. Po pra. Po. po. Ah, po. Milli i shpatës. Milli i shpatës. Bravo Jeri. Jo të miat i gjen. Po pra, çuditërisht. Bravo Jeri. Ai Jeri si duket je tensionuar kur luan me vërtet. Sa duket po. Kur je relaxed, Jam më. Po. Më i qetë. Shumë i rrallë fjala mill as. Fill më thon. Jo, s'është fill, s'ka fill. Jo, fill, po mund të ishte fill, po. po, po si një nuk na shkoi mendja Altin. Si fill gjalmi apo diçka ja. Okej. Unë çfarë po mendoja? E di. Unë po mendoja edhe anglisht. Kill pra, do të. Atë këngën e pra. këngën jo jo jo kill, këngën e ah, kësaj. Pink. Pinkut. Just like a pill. Oh, pill. Po. Atëherë. Shkronja e parë për ju në fjalën me 4 shkronja është ë Dori shikojmë edhe nga dëgjuesit po, po, po. Numri është 069-2722 069-2722 Shkronja e parë pra është ë Shkronja e dytë për ju Olta dhe Altin është lë Shkronja e tretë për ju Dy pikë për Oltën deri tani. Kjo fjalë ka pesë shkronja, e para për ju është C, nga fundi në fillim. C. Mbaron me C pra. Ka pesë shkronja gjithsej. Po. Fjala e dytë, shkronja e dytë për ju është I. Pesë shkronja. Kush? Polic. Polic është e saktë. Bravo Olta. Wow. Polic është e saktë. E vërtetë. 6 pikë për Oltën. Kjo fjalë ka 6 shkronja. Shkronja e parë për ju është ë. Shkronja e dytë për ju është t. Shkronja e tretë për ju është ë. Pra po. Hajde, ti, mirë pafshë. Olta. Po. Shkronja e katërt për ju është në. Ne që punojmë në radio e përmendim shumë shpesh edhe e kemi kështu si njësi të rëndësishme pune Mbaron me nut Minutë. Minutë ah, është e saktë. Minutë pra. Okej, është Olta. Bravo, bravo. Ka gjetur minut polic pal dhe Jeri ka gjetur mil. Ka me shtatë apo? Jo, jo. Jo, nuk ka me shtatë. Tani edhe një Lori. Mban mend ç'i bëri Lori Jerit. Po, po, e mbaj mend. Mban mend ç'i bëri Lori Jerit. Këtë të bëra unë ty të dhaj E skuadër e fortë vajza. Ajo më falni. Ë atëherë. Bravo, Olta, bravo. Do të jeni përballje midis Oltës dhe Lorit mbas pak tani ka muzikë në klubin e mëngjesit. Dëgjojmë Marcus Marr dhe Chet Faker dhe mbas kësaj raundi final, fjala mbrapsht, ju mund të luani, Lori do të luajë se ka dërmuar Jerin sot në raundin e parë, Olta dërmoi Altinin në raundin e dytë, shikojmë se Okej, ja ku jemi miq të dashur, 8:52 minuta duhet të bëjmë tani përballjen finale. Është Olta dhe Lori. Na na na. Po, është Olta dhe Lori. Që do të përballen tani në raundin final miq të dashur. Po po. Gati? S'kam ndonjë merak të madh në fakt. Le të fitojë më i miri. Forca, Olta. Atëherë. Kjo është fjala me tre shkronja përballet Olta me Lorin që kanë fituar në raundin e parë. P. Është shkronja e parë për ju. Ka tre gjithsej mbaron me P. Shkronja e dytë për ju është i hip. Hip. Hip. Hip. Që do thotë çfarë? Hip hip dhe hip. Zdryp do thua. jo, është e pasaktë. Lori. Tip. Tip. Tip. Është e pasaktë Lori. Ti ke pip pip pip pip pip. pip. Është fjala nip për ata që kanë nip. Nipa dhe mbesa. Fjala është nip. Wow. E e ha. Okej. Ju mund të luani në 0692070222. Kjo fjalë miq të dashur ka katër shkronja. Mhm. Shkronja e parë për ju është ç. Ç, mbaron me Ç, katër shkronja. 0692070222. Shkronja e dytë për ju është N. Ponç. N. Ponç është e saktë. Bravo, Olta. Ponç. Tre pikë. Tre pikë, Olta. Duhet pish Lori. Tre pikë Olta me Ponç. Ashtu të duket. Fjala me pesë shkronja tani. Mhm. Mm Shkronja e parë për ju është K. Shkronja e dytë për ju është S. Ka pesë shkronja gjithsej mbaron me SK. Brisk. e tretë për ju në fjalën me pesë shkronja është e. Esk. Pesë shkronja mbaron me esk. Shkronja e katërt për ju është R. Do të rrezikoja. Shkronja e tretë për ju është bravo, është P. Lori rrezikoi që të mblidhte pikët që kishte marrë Olta për ta barazuar. Por iku si një mafioz. Pra Olta ka gjashtë shkronja dhe mbaron me poz. A më Olta. Gjashtë shkronja mbaron me poz. Do pikë tale. Nuk ka shumë fjalë që mbaron me poz. Ti ke fituar tani, kështu që provoj. Ja është edhe një tjetër? Ta provoj. Shkronja e katërt për ju është M. Pompoz. Pompoz është saktë pompoz. U hakmor, u hakmor. U hakmorën uh, vajzat. Seriozisht fitova dhe këtu e? Bravo. Jo, jo. Yay! A do kemi kohë për një këngë tani? Po, kemi një këngë. Vëmë një këngë të vogël dhe shkojmë pastaj në publicitet dhe në lajmet minuta në këto momente ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e radios kombëtare Club FM dhe në ekranin e Klan Plus miq të dashur çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 Unë Blendi, kjo Jeri, Altini aty, Olta dhe Lori, jemi së bashku në radio dhe televizion për t'ju zgjuar. Kështu lehtshëm, mundësisht. Sot kuvendi pritet që të votojë ligjin për vetingun në polici, i cili u votua në parim para mm -hmm. një jave. Edhe kjo do të thotë se me të hyrë në fuqi ky ligj do të nis pasaj zbatimi i tij, i cili do të zgjasë për 2 vjet. Okej. Okay. Do të kontrolloj drejtuesit e të gjithë policisë së shtetit në disa pika që janë pasuria, mm -hmm. integriteti dhe profesionalizmi. Tre pika të rëndësishme. Po, do të shikohen, do të do të bëhet një kontroll i imtësishëm i pasurive që ata kanë apo kanë patur. Pam. Dhe se si do të justifikojnë ata pasurinë që kanë. Mhm. Nëse këta policë gjenden që kanë makina të shtrenjta, apartamente të shtrenjta nga 2, nga 3, a ku di unë se çfarë, të kësaj natyre do duhet të thonë pastaj se ku i kanë gjetur. Se si kanë mhm. ashtu dhe nëse janë vënë me punë të ndershme dhe ata mundet lehtësisht t'i justifikojnë. Mhm. Mm Atëherë të qetë në punën e tyre. Po. Në mos pastaj do duhet që të hapin krahun. Edhe të largohen nga policia e shtetit. Në mënyrë që të mbeten vetëm njerëzit e ndershëm atje brenda që nuk kanë akumuluar pasuri të padrejta e të paligjshme në vite. Pastaj kontrollohet profesionalizmi, sepse mund të jesh shumë i ndershëm, ja, jo, por nuk je për këtë punë sepse s'je i aftë, domethënë të drejtë. Largohen po. nga detyra që kanë, çfarë ndodh? Po, tani ka çeri, çfarë do të më shumë sa ti jeri tani, po, ndryshon pozicion jeri. Po jeri, domethënë kjo ka të bëjë me Kjo nuk është ndjekje penale. Ëh. Uh -huh. Kjo ka të bëjë me institucionin e policisë. Pra këta nuk janë duke duke i ndjekur ata penale. Ndoshta njerëz të tjerë nuk e di. Në një strukturë tjetër mund të ketë. Por kjo është Kjo merret vetëm me këtë punë. Mm -hmm. Thuhet, më fal, pra sikur ta bënim ne këtu. Po e kuptoj. 1 2 3 gjëra i ke s'i ke. Okej, okay, vazhdo. Hik një çik këtu. Spartan ky institucion po do të përfitonte jo. ripërtëritjen dhe largimin, largimin e njerëzve të korruptuar, largimin e njerëzve të paaftë. Mm -hmm. Është ideja dhe integriteti i tyre gjithashtu. Nuk e di se si mhm. matet kjo mhm. ekzaktësisht, por që do të ketë një metodë për këtë. Pra, kjo është çfarë pritet që të votohet sot në Kuvendin e Shqipërisë. Mm -hmm. Vetingu në polici. Vetingu në polici. Tani, unë doja që të bëja edhe një pyetje nga aktualiteti, me të cilën do të merremi pak më vonë këtu në klubin e mëngjesit kur ta diskutojmë ca më gjatë. Sipas INSTAT-it, zonja dhe zotërinj, në vitin 2016, numri i kafeve dhe bareve, në Shqipëri mm -hmm. ishte kaq. Sa? Një shifër hmm, duhet të jetë e lartë besoj. Normal. Stratosferike do thoshin në vitet 90, marramendëse në vitet 2000. Por uh, çmendurake sipër 2000-shit. Çmendurake sipër 2000-shit. Jeri. Çfarë është, çfarë është numri pra, cili është numri miq të dashur i kafe bareve në Shqipëri që është Super i lartë. Që do të bëhet një veting edhe tek to. Shumë kafe dashës jemi. A ruajnë cilësinë, na e hapur siç duhet. Shumë kafe dashës jemi. Jemi edhe të ngeshëm. Mm. Po. Kam përshtypjen është. Kemi kohë ndonjë kulturë. Njerëzit ankohen që s'kanë, ne kemi kohë. Ne kemi kohë, po. Kemi kohë. Ma ti skemi. Se se fitojm trafik ne, nga që futemi futemi të parë gjithmonë që kemi, çka ka një gjë. Që duhet duhet në mbrojtje të atyre që punojnë në kafe. E kam fjalën jo për për për për punën. Çuna dhe mm. espresso, jo, jo jo jo, jo kamarierët e ata. Por por flas që shumë punë bëhen në Shqipëri, shumë takime pune. Po, e vërtetë është. Me thënë të drejtën. Domethënë shumë herë që jam pjekur me njerëz në kafe, nuk ka qenë sepse na pihej kafe mm. apo se jemi kafe dashës në kuptimin e parë të mm. fjalës. Ndoshta jemi ose qëllojmë të jemi edhe kafe dashës, por Por ka qenë për të diskutuar një kontratë apo një mm -hmm. punë, një marrëveshje, një mënyrë, ku di unë se çfarë. Gjëra si kjo. Dhe kemi qenë duke punuar, nuk kemi qenë duke pirë kafe siç mund të ngjajë. Po në një foto që të bëjnë ata thonë shikoji se te kafe. E të dyja bashkë, edhe pirja e kafes dhe zgjidhja e punës. Unë di shumë punë që edhe pse kemi zyra prap në kafe i mbyllim. Sepse ne jetojmë në Shqipëri, jo në Gjermani apo Finland, ku nuk mund të pish kafe jashtë në 8 muaj të vitit, sepse Ngrin, e ke parasysh? Është procesi i ngrirjes që të ndodh. Por Ej, minus 15 më, e kupton? Minus 15, minus 18, s'pikan kafe ata. Ata janë gjithë brenda në punë, atje te kaloriferi. Po Shqipëria ta jep këtë mundësi. E ti thua, meqë do flasim për punë, po edhe meqë është koha e bukur. Ulemi aty përjashta. Shijojmë pak diellin. Edhe të fotografojnë ata aty. Edhe thonë. Kështu që i kemi kaq shumë kafe sa ç'kemi, përgjigjen duhet na jepni ju se sa janë, se s'po e them. Sepse na pëlqen që ca punë t'i bëjmë përjashta. Na pëlqen natyra, kështu që. Dhe zoti na ka bekuar me një klimë të jashtëzakonshme në Tiranë, sidomos, edhe vendet e e ulta, po. Mm -hmm. Edhe Korça nuk është keq. Se ka ajo siç tha ai burime dëborë Ka lezetin e vet ha? Mirë, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit tani është koha për Jovanottin miq të dashur Edhe ky vjen nga Një vend mesdhetar si yni Le canzoni quhet kjo 9.15 Po shumë i lartë numri i kafeve. Urdhro? Numri i kafeve shumë i lartë. Numri i kafeve e the. Po mirë, 18000 është 18795. Mhm. Po. Ishte për vitin 2016. Që do të thoshte sipas llogarive që kishte një kafe për çdo 160 vet. Mhm. Dhe besoj që do jetë rritur ky numër. Është okay. Është shumë okay. Është okay. Iva 152 mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Atëherë. Bravo. Zonja dhe zotërinj, do të dëgjojmë tani censurën këtu në klubin e mëngjesit. Altini ka një censurë të re për ditën e sotme. Dëgjojeni pak dhe pastaj do t'ju prezantojmë edhe dhuratën që do të mund të fitoni për këtë censurë që Ieri e ka në duar. Dhe është shumë e bukur. Okej. Okay. Dëgjojeni pak. Shkencëtari nga NASA, Mike Zolenski, dërgon module hapësinore në lartësi të mëdha për të kapur e tyre. Pra shkencëtari Mike dërgon module në hapësirë për të kapur pipin e tyre, miq të dashur. Dëgjojeni edhe një herë. Shkencëtari nga NASA, Mike Zolenski, dërgon module hapësinore në lartësi të mëdha për të kapur e tyre. Mike Zolenski nga NASA dërgon module në hapësirë për të kapur pipin e tyre. E para çë është pipi dhe kush janë ata është mm. pyetja. Pse unë e vras mendjen dhe për këtë? Po normal. Po normal. Mm. Për të okay. vrarë në fakt. Atëherë, Zonja zotërinj, Ieri mban në duar një çfarë është? Varse, Preciosa, është firma çeke, e cila merret me përpunimin e kristalit dhe ka modele nga më të ndryshmet, ngjyra nga më të ndryshmet, me shkëlqimin e diamantit dhe stilin elegant që vë dhe më në pah uh, hijeshinë femërore. Mm, kjo që kam unë në dorë është ngjyrë bojëqielli, duket si një pikë loti, si një pikë oqeani, po them. Shumë e bukur që. Shumë e bukur. E kaltër, pra është një është një kristal i kaltër. Mhm. Mm një varse me kristal për vajza. Atëherë do t'i japim këtë varse me kristal. Këtë që shikoni këtu. Eksaktësisht këtë. Varse me kristal nga Preciosa, miq të dashur. Ë uh, do t'ia japim atij apo asaj që do të vijë i pari me përgjigjen e saktë për censurën e Altinit. Dëgjoni edhe një herë censurën duke parë kristalin blu. Shkencëtari nga NASA, Mike Zolenski, dërgon module hapësinore në lartësi të mëdha për të kapur e tyre. Atëherë ai apo ajo, nëse është ai do të jetë me fat t'ia japë të dashurës. Duke parë kristalin nuk përqendrohesh dot. Jo, përqendrohesh, përqendrohesh. Kështu që zgjidheni atë. Përveç kristalit ne kemi nga dyqani Preciosa edhe një orë. Mhm. Mm Po domethënë ka shumë ora, po kjo është një prej tyre. Quhet eh, Pierre Lanier. Pierre Lanier. Është eh, një firmë franceze në tendencë tani në kohët e fundit franceze dhe vjen në Shqipëri ekskluzivisht nga dyqanet Preciosa. Shumë elegante si orë. Po, është brand i ri orave me 2 vite garanci ndërkombëtare dhe është e prodhuar në Francë. Jo diku tjetër. Kështu që Preciosa sjell për ju modelet nga më të ndryshmet, versionet më trendi të dizenjuara me zinxhir, me lëkurë, me larjen e floririt, me atë floririn roz, që quhen rose gold tani mm. po. Që bë i famshëm ca kohë, është ai floriri si në bakër pak ashtu. Mm -hmm. Shumë interesant. Dhe keni kombinime dhe ngjyra nga më të ndryshmet, edhe për grupmosha nga më të ndryshmet. Për goca, ka për goca pak më me përvojë, mhm. e tjerë, e tjerë, e tjerë. Kështu që... Edhe për goca të vogla. Për çuna ka? Sigurisht që duhet të ketë. Sigurisht dhe duhet të ketë janë mm. një oksimoron që Olta mund t'i sjellë së bashku në një fjali. Jam e sigurt, por s'jam e sigurt. Jam e sigurt që ka. Kështu, okej, okay, um, më pëlqekan këto. Është. Ai kristali një herë qenka super. Dëgjojeni edhe një herë zonja zotërinj. Duhet të zgjidhni këtë zonja dhe zotërinj, nëse zgjidhni këtë mister që Altini na ofron, keni për ta fituar atë. Shkencëtari nga NASA, Mike Zolenski, dërgon module hapësinore në lartësi të mëdha për të kapur e tyre. 0692070222 Ju pyetëm pak më ose më saktë Në orën e parë të emisionit po flisim sot për zgjedhjet në Itali që u mbajtën gjatë ditës së djeshme, të cilat nuk kanë prodhuar një fitues të qartë, por kanë prodhuar një humbës të qartë. Mm -hmm. Siç janë shprehur ata vetë që kanë humbur, cilët janë ata që janë janë konfirmuar dhe vetëkonfirmuar pas uh, pranimit të rezultatit se kanë humbur qartësisht zgjedhjet në Itali dje. Kush Zero gjashtë dhjetë e nëntë njëzet shtadhjetë dy dy dy Zero gjashtë dhjetë e nëntë njëzet shtadhjetë dy dy dy Për të gjitha përgjigjet tuaja Sot një ditë pas çmimeve Oscar Ndihemi ende të lodhur sepse Gjithë ato çmime që U desht ashtu E ke parasysh po Shumë bukur si gjithmonë Një artikull të mm. shkruajtur tek Reporter pika al nga Gjergj Erebara gazetari që merret dhe me çështjet e ekonomisë shumë shpesh. Shkruan se si banorët e Tiranës pritet të kenë një çmim, një një çmim domethënë, po, një çmim të vështirë për të paguar duke filluar nga prilli. Po vra. Dhe. Ndodhin disa gjëra. Ç'është kjo taksë. Dyqanet e vogla janë duke u mbyllur në masë për t'u zëvendësuar nga supermarketet që kanë sigurisht çmime më të larta. Se ato moms and pop store sepse kanë edhe fatura më të larta qira, mm. më të larta marrin hapësira më të gjera, i mbajnë dritat ndezur. Më gjatë të gjitha këto sigurisht që i paguan ti, blerës i dashur. Se kush do i paguajë? Jo po që ta dish. Po, jo po që ta dish. Kështu që mbyllen, mbyllen dyqanet e vogla, ato që amerikanët i quajnë mom and pop stores, ku punon mami dhe babi. Mhm. Mm edhe mami dhe babi sigurisht mbeten pa punë. Po. Po, hey, Ky është uh, kapitalizmi modern, neoliberalizmi vrastar. Do thoshin ca. Tarifa e re e ujit ose dritave që u vendos nga 1 janari pritet të marrë mesatarisht edhe 1000 lekë të reja më shumë çdo muaj. Po, çfarë? 1000 lekë të reja çdo muaj. Çdo muaj, po. Domethënë, nëse paguaje, po themi 14000 lekë. Uj tani do paguash 24000 lekë. Uj. Ëh. Për të folur me të vjetrat, po. Nuk ka gjë. Dhe taksa e pronës gjithashtu. Po, kjo që hyn në fuqi Kjo është po. fantastike. Po, Nëse ke një shtëpi pra që e ke blerë. Kjo është në varësi të sipërfaqes. Në varësi në varësi të vlerës, jo të sipërfaqes. Të vlerës. Të vlerës. Pra do të thotë që nëse ti e ke blerë shtëpin 100000 euro, 400000 euro, do paguash më shtrenjtë se sa ai që e ka blerë 40000 euro. tek periferia. Po në atëherë. Dhe mund ta ketë, mund ta ketë të njëjtën sipërfaqe, më kupton çfarë? Dhe në këtë sens është e drejtë ajo, po. Po tani besoj të vlerës që ka aktualisht në treg. Në këtë sens është jo? zakonisht. Ata vinin një çmim për metër që ishte më të vlerës që ka. Po po. Po po, po tani. Ka përshtimin aktualisht. Nuk e di. Se mund të jetë më shumë. Sot, apo pra, sa ke blerë? Mund ta kesh blerë më pak, po sot ka një vlerë tjetër besoj. Po na ikën rroga taksa. Do të ikë rroga taksa. Hm? Për çfarë po punon? Po për të ngrënë. Sepse sipas llogarive që kanë bërë Erebara, nëse i merr këto dy rritje, këto dy rritje përgjatë vitit, mm -hmm. sepse i bie rreth 2000 lekë të reja mhm. çdo mm -hmm. muaj. Pra 20000 lekë çdo muaj. Për 12 muaj që ka viti i thonë 240. 40. Mm. E saktë. Plus mm. taksa e pronës që i shtohet asaj. Pra është 240 mijë lekë që është mbi atë që paguaje normalisht. Do të bëni një minus 240 mijë lekë nga mhm. të ardhurat vjetore sepse do t'ju ikin ato. Plus që si s'dan do blini në supermarket tani se mbyll ai dyqani i vogël. Do bëni edhe një minus 240 asaj. Rreth 500 mijë. Do të jetë e vështirë. Shumë biznese po lexoja, ë uh, edhe Konfindustria kishte mbajtur një qëndrim. Ëh Në lidhje me këtë që shumë biznese kalojnë në këtë skemën me TVSH, ëh, mm -hmm. nëse janë mbi 2 milion lekë të reja në vit xhiro, që është një shumë shumë e vogël edhe po, një prag që e po. kalojnë shumë, mhm. shumë njerëz. ëh, uh, menjëherë atëherë ata do të futen në skemën e TVSH-s. Shumë mirë. Ky kjo bëhet si një masë kështu e vetmuar, si një krismë në, sepse ka një gjë për shkakun se nuk bëhet si pjesë e një pakete të re fiskale që rregullon disa gjëra njëherësh dhe edhe i bashkërendon ato, është thjesht kjo. Do të ndodhë kështu. Bam, bëhet kjo mm. si lëvizje dhe janë me mijëra biznese që janë mbyllur. Ëm ehm, uh, gjatë këtyre muajve. Ca për t'u rihapur me emra të tjerë se duan të Ashtu por nga ana tjetër është që kapacitetet e tatimeve janë ato që ishin edhe vitin e kaluar dhe nëse fut me mijëra të tjerë në skemë për t'i kontrolluar, pyetja është si. Gjithashtu. Po shtohet edhe një taksë tjetër, taksa për fëmijët, kush ka një paguan më shumë, kush ka dy fillon të ulet taksa. Çfarë thua mi Olta? E tre me radhë, po po, seriozisht. Kështu, thithni me kujdes. Me radhë. Me radhë. Merre një herë frymë, pastaj pushim, pastaj prapë, e kështu. Ashtu, a? Mm -hmm. Mm -hmm. Ministri i Financave Arben Ahmetaj shpjegoi të premten se qeveria e tij si dhe Bashkia e Tiranës ku pritet të zbatohet fillimisht kjo taksë nuk kanë ndërmend të ndjekin ndonjë logjikë të tillë. Përkundrazi, qeveria ka vendosur t'i bjerë shkurt duke e ndarë taksën vjetore të pronës në 12 muaj dhe duke e shtuar tek fatura e ujit ose tek ajo e dritave. Ama gjithë e dimë që gjërat spontane janë gjërat më të bukura, kështu që pse duhet të ndjekim logjikë, sa më spontane të jetë taksa, aq më mirë. Fiks. Zihemi pak me arktaren aty. Nuk do kesh më as flokë as mjekër Alti. Me gjithë këto taksa. Taksa Alti. Uji është shumë i shtrenjtë për t'u larë. Unë do të gjej në shtëpinë e Ralumi. Shiko, studimi ka qenë i Fondit Monetar Ndërkombëtar, edhe është bërë në vitin 2014, i cili ë uh, çon tek uh, vendosja e taksës së pronës në bazë të vlerës që ka prona. Mhm. Mm dhe ka logjikë ajo, sepse nuk mund t'i masësh me metra dhe ai në blok për po, shembull. Apo që e ka blerë me 3000 euro, do të paguajë taksën njësoj si ai që e ka blerë me 400 euro metrin katror, mm -hmm. sepse nuk është nuk është si do të funksionojë. Por Në studimin që ka bërë, rekomandimin që ka bërë Fondi Monetar Ndërkombëtar ka pasur gjithashtu një klauzolë e cila thotë se grupe të caktuara si të moshuarit për shembull duhen mbrojtur nga kjo. Pra të shikohet që për këta të mhm. mblidhet në një periudhë të mëvonshme. Si taksë. Për të mblidhur. Ta kalojnë me qera se që duan shpinë, sa marrin. Po edhe më vonshme kur është. Thotë këtu, ja se shkruan, po lexoj se çfarë shkruan, dëgjoj, dëgjoj të lexoj se çfarë shkruan era bar. Thotë, racionaliteti i këtij rekomandimi qëndron në faktin se në Shqipëri taksa e pronës, e cila do të jetë e barabartë me 0 presje 05% të vlerës së pronës çdo vit, Mm -hmm. Pra ti do të paguash çdo vit 0 presje 05% të vlerës që ka prona jote, mund të rezultojë në një barrë të rëndë dhe me gjasa të papërballueshme për një pjesë të popullsisë që jeton me të ardhura të ulta ose me pension. Mm -hmm. Sepse ndërsa ti shton po. taksën atij pensionistit, ai është gjithashtu i varur nga ty, sepse ai është në pension, ai të ardhurat i merr po nga ty. si shtet. Natyrisht. Edhe nëse ti nuk i jep më shumë, por i kërkon atij më shumë, si mbetet Ja ke prishur balancën dhe ja ke përkeqësuar cilësinë e jetës, duke e bërë qytetarin shqiptar më të varfrin në Europë përveç Moldavisë dhe Kosovës, akoma më të varfër se ç'ishte një vit më parë. Mm -hmm. Pensionistin që ndoshta ka votuar për ty, do ta gjejë veten më keq, ose do të varet më shumë tek fëmijët, sepse kështu ndodh që fëmijët kujdesen për prindërit. Por godet ata. Po mirë me gjithë ato taksa që paguajmë ne, nuk do hapen vende të tjera pune? Po, po. Vende të reja që bëu gati për kasapë. Po. E, një pyetje thash. Duke i lejuar qytetarët që nuk kanë mundësi të paguajnë taksën e pronës, që të mos paguajnë, një rekomandim i tillë mundson lehtësimin e tyre për t'ia ulur rëndesën pa i ulur rëndësinë taksës. që ka. Nëse një pensionist nuk ka mundësi të paguajë 30 apo 50 apo 80 euro taksë në vit, ai mund të vendosë ta lërë këtë taksë në trashëgim. Thotë oh, mënoja. E paguajnë po, fëmijët. Po, vërtet. Taksat e akumuluara të pronës fjala vjen përgjatë 10 viteve do të paguhen njëherësh në rast se prona shitet. Pra kur ti e shet taksën, ah, thua zotri thua ke Më ke 80 euro në vit për për 10 vjet që s'ke paguar taksën si pensionist. Pronën e ka, mund s'ke gjë ti, s'më jo, jo, jo, do të marri 800 euro pra. Mm -hmm. Nëse është 80 euro në vit do të marri shteti, do ta shesësh ti e zën 80000 euro. Shteti do kërkojë atëherë 800 euro dhe shteti e merr taksën e vet por e merr mbas 10 vjetësh kur të shitet prona, nëse mm -hmm. shitet prona, është çfarë FMN-ja i sugjeron për pensionistët, thotë me që nuk kanë. Arsyesh, po, kur e shet le ta marri atëherë. Po, qeveria ka thënë, pra, pra, siç thash, ministri i financave Arben Ahmetaj shpjegoi të premten se qeveria dhe bashkia ku pritet të zbatohet fillimisht kjo taksë nuk kanë ndërmend që ta ndjekin këtë logjikë. Ky ishte paragrafi që lexova, po. Përkundrazi, pra qeveria ka vendosur t'i bjerë shkurt, fillon me datë 1 prill Dhe dua lekët me datë 1 prill. Po. Tek tek ajo e ujit. Domethënë pensionistët do do ta paguajnë taksën rëndesa prej 80 euro të tjera në vit apo 240 po të llogarisësh edhe ngritjen e ujit mm -hmm. në Tiranë që në 1 janar nuk uh, futet këtu do të thotë që një pension i 240 mijë lekë janë një pension po, një pension i mirë kam përshtypjen jo, një pension shumë mirë pra ke edhe 140 mijë lekë të vjetra sa 140 130 Gjethet e kungullit janë të ngrënshme, madje shumë të shijshme. Në shumë vende të botës, gjethet e kungullit janë pjesë e dietës së përditshme. Duke qenë se këto gjethe janë një burim i mirë ushqimor, ato konsumohen gjerësisht në Itali, Britaninë e Madhe dhe në vende të tjera të Europës dhe botës. Gjethja e kungullit është një barishte e pasur me ujë, kalcium, kalium, fosfor, hekur, magnez, vitaminat A, K, C dhe folat. Gjethet e kungullit janë të shëndetshme dhe të shijshme dhe të pasura veçanërisht me hekur dhe magnez, dy minerale jetësore për mirëqenien e organizmit. Për më tepër, kalciumi dhe vitamina C, vitamina A dhe vitaminat e kompleksit B janë thelbësore për organizmin dhe ofrojnë këto vlera. Mbrojnë shëndetin e zemrës. Gjethet e kungullit përmbajnë shumë fibër të tretshme, e cila ul përthithjen e kolesterolit dhe acidit biliar nga zorrët. Në këtë mënyrë, konsumimi i gjetheve të kungullit ul nivelin e kolesterolit të keq në gjak. Mbrojnë sistemin imunitar. Hekuri që gjendet me tepri në gjethet e kungullit luan një rol të rëndësishëm në forcimin e sistemit imunitar në organizmin e njeriut. Zbusin dhe ushqejnë lëkurën. Gjethet e kungullit përmbajnë pesë për qind të vlerës së rekomanduar ditore të vitaminës A. Ato ndihmojnë në ushqimin e lëkurës duke parandaluar tharjen dhe simptoma si ajo e psoriazës. Forcojnë kockat. Gjethet e kungullit përmbajnë sasi të mëdha kalciumi dhe fosfori që janë thelbësore për shëndetin e kockave dhe dhëmbëve. Sigurojnë shëndet të mirë dentar. Fosfori është tepër i rëndësishëm për kockat, por edhe për shëndetin e dhëmbëve dhe mishrave. Kalciumi, vitamina D dhe fosfori luajnë së bashku një rol jetësor për formimin dhe mirëmbajtjen e shëndetit dentar. Parandalojnë plakjen e parakohshme. Bakri që gjendet tek gjethet e kungullit është një antioksidant i fuqishëm që funksionon më mirë në prezencën e një enzime e cila mbron qelizat nga radikalet e lira. Nëse në dietën tuaj ditore keni sasi të mjaftueshme të bakrit, atëherë ju do të keni një pamje më rinore për një kohë më të gjatë. Si të konsumoni gjethet e kungullit? Gjethet e kungullit mund t'i konsumoni së bashku me spinaqin për vlera të dyfishta ose veçmas. Gjethet e kungullit mund të përfshihen në sallata, gatime me brumë, lakra të egra e shumë të tjera që ofrojnë vlera për mirëqenien tuaj. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, Lorka, mirëmëngjes të gjithëve. Vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus. Tani më trego pak uh, çfarë kemi për fitues Olta. Kemi Ketin për këngën e ditës. Kemi Ketin një. Mm -hmm. 863 mbaron numri fiton dy bileta për Cineplex. Dhe humbësit më të mëdhenj janë Partia Demokratike e Matteo Renzit. Është Partia Demokratike Bravo. e Italisë pra. Mm -hmm. Jo mhm. jona këtu është në rregull kjo jona. Po po. S'ka humbur asgjë këtë fundjavë. Jo. Ë uh, por uh, por në Itali pra. Mhm. Mm Ë uh, Partia Demokratike e Matteo Renzit ka ka dal uh, keq, siç kanë pranuar dhe ata vetë. Jemi myzybet. Jemi myzybet, vana dha qartësisht myzybet. Ndërkohë është fituese Belinda 199 i mbaron Belina, më fal. S'ka gjë, të lutem. Fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Po censura e Altinit? No. No. Është super e vështirë. E dëgjoj edhe një herë? Mhm. Shkencëtari nga NASA, Mike Zolensky, dërgon module hapësinore në lartësi të mëdha për të kapur e tyre. Për të kapur çfarë zonja dhe zotërinj, për të kapur çfarë është pyetja? Siluetën, sinjalet, jo, jo, jo, frekuencat, frekuencën, për të kapur tingujt. Jo. Për të kapur mineralet e tyre. Nuk mineralet me module. Asteroidët, shkëlqimin. Mendoj që jemi në rrugën e duhur. Rrezatimin, valët. 069 20 70 222. Jemi në rrugën e duhur, po na thotë Altini, na përshëndet ai. Me këtë që na thotë na ngjall shpresë që është shumës, siç ishin pra ah, valët frekuenca. Është qartë. Kaq. 0692070222 0692070222. Zonja e zotërinj, e kemi nisur me një dhuratë nga Preciosa. Mhm. Mhm. Le të shohim deri ku do shkojmë. Një dhuratë nga Preciosa është një varëse shumë e bukur, një kristal. Mhm. Ngjyrë bojëqielli. Që ieri po ja tregonte pak më parë. Edhe mua më pëlqeu. Edhe mua. Kështu që do shohim. Mm, mm. Ëm, mm. um, pyetje tjetër nuk kishim për momentin. Jo, jo. Por po flisim pak për këtë çështjen e taksave të reja. Taksave të reja, çmimeve mm. të ngritura. Do kënaqemi domethënë. Po po. Do kënaqemi. Festë. Grup. Hare pa fre. Më e rëndë është për, uh, siç po thonim, ata që i kanë të kufizuara dhe mm -hmm. të ardhurat e tyre, siç janë pensionistët. E ca e vështirë. Dhe jo vetëm. Është, është bërë ca e vështirë. Ndoshta ju përshëndesim me këtë këngë, ju bën të ndihemi më mirë. Rockstar nga Carl Malone Ora është tani 9.53 minuta Miq të dashur ne kemi arritur pak nga pak Në fund të programit për ditën e sotme Ju falënderoj për kohën Juve këtu në studio Atyre në dëgjim Kudo që të ishin E ku janë tani që në të vëshurta Kemi dhe një surprizë oh, Një surprizë Që? Surprizë Surprizë U gjet censura Wow Shkencëtari nga NASA, Mike Zolensky, dërgon module hapësinore në lartësi të mëdha për të kapur mbeturinat e tyre. Ja, e shikon? Bravo. Mike Zolensky po futet në Google. Nuk e di. Arbër, uh, sido që ta kesh gjetur, qoftë me nuhatje, qoftë me fat, e meriton. Ke fituar një varëse nga Preciosa, dyqanet mm -hmm. e bizhuve Preciosa është një kristal çek shumë i bukur. Më shumë programacion edhe në Klan Plus. Është ai programi kush vjen për drekë. Mm. Shumë bukur. S'ta hap oreksin. Unë të hap oreksin ty apo ti më hap oreksin mua? Është program i mirë, e qëndroni shikoni. Hey, çuna dhe goca, ne largohemi këtu me U2 Magnificent, është kënga e fundit për sot, pas kësaj